mono por climat protecto rentumas. La investado en la limigon de la climata shangio estas multe costa. Sed ne farigin, tio estus ancora multe pli costa. Char la sequoi de la pli altigio de la tut terra temperaturo damagias ancau enorme alla economio. Kiom? Tion el calculis prilumigo. Ien resulto. Agado economie rentumus. Farinenion en la patalo contra la climata shangio, la actuala studagio, causus considerindain in economia in damagioin. Se la pli varmigio de la tero pli altigius, gis la iaru du mil cent, al tri grado e compare al antau industria e poco, tiam la tut terra productivo de la economio, lautio, malaltigius altigius, iedec quin, gis tridec quar procentoi. Por limigi la terra armigion al du gradoi, laula esploristoi necessus investoi en altezzo de unu gis du procentoi de la economia productivo, por la limigo de la climata shangio, cae por la adaptigio al gi. Per tio eblus limigi la economia in sequoen, laula calculoe, al du gis quar procentoi de la monscala economia productivo. Tio congruus cun la decido de la Parisa Climata Conferenzo e la jaro 2015 tie la parto prenanta e stato decidis che la pli altigio de la averaggio temperaturo sur la terra estu limigita al laueble 1,5 grado e celsius almeno tamen al nivelo signife sub 2 grado e celsius compare alla antau industria e poco la mondo pli cae pli varmigias laudatumoi de la climat changia servo de la EU programo Copernico, la iaro 2024 estis, je 1,6 gradoi, pli varma o la taxita mesa temperatur de la iaroi 1850 gis 1900. Samtempe la lastai dec iaroi, 2024 gis 2024, estis la plei varmai ecte la comenzo de la registradoi. Laula stutaggio, ne nur la perdo de capitalo negative efficas, set precipe la malcresco de productivo causas economia in damagioin. Agado lautio tamen rentumus. Mono, cion la monda comunumo investas en la mildigon de la ter varmigio, povus rentumi je la quin gis dec quar oblo. Por limigi la pli altigion de la temperaturo al du gradoi Celsiuso, la e por gia contraubatalo devus pli altigi je la nau oblo. La elspesoe por la adaptigio alla novae condicioe devus, lautio, cresci je la dec trioblo. Tiu cele devus tamen esti elspezitai sestec procentoi de la mono ancorao antau la jaro du mil quindec. Naudec quin procentoi de la damagioi tamen ec estus nur ecte tiu jaro. Cela estimitai cresco stupoi por la estontezzo, la sciencistoi apogasin sur historiae datumoi cetio ili tamen antau vidas mal rapidigion en pli evoluintai naziae economioi, ce malfortigio fortigio della crescado della loggiantaro. La calculo e pri la plua pli altigio della temperaturo estas laula autoroi sin gardemai, char ili ne consideras la efficon de tiel nomatai directo shangiai punctoi, kiwi povus conduci al tra mezza pli rapidiĝo.